ubushakashatsi bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buratwibutsa ko dutegerezwa kwitwararika amagara y'abana bacu mu kubaronsa urucanco rwo ku mwaka umwe n'igice tubahaye urucanco rwo ku mwaka umwe n'igice tuzoba tubakingiye indwara z'agasama rubeol na rudadaza abantu batanu nibo bahejeje gushyikirizwa n'ubushyiranganji burirwa amagara y'abantu ko baherutse kwandura cakiza corona virusi bagashyikirizwa n'umushiranganji w'amagara y'abantu tade ndikumana kuri uno wa kabiri niho hatanguzwa ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abahitanywe n'ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu gihumbi n'amajana icyenda na mirongo irindwi kabiri byatangujwe n'umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi buramatari w'intara ya gitega byabereyemo agasaba abagize umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi gukorana icyo gikogwa ubwitonzi budasanzwe nayo urwego rujejwe gucungira ingene bimenyesha amakuru bikora mu burundi sense rusaba abamenyeshamakuru gukora bisunza amategeko n'akarangamutima k'umwuga wabo muri bino bihe Burundi buca bwinjira mu Burundi buca bwinjira mu bihe by'amatora asaba abamenyesha makuru kuzisunga amategeko y'umwuga no kudatanga inkuru zidahe no gutanga inkuru zidahengamye mu bihe by'amatora Burundi buca bwindiramwo Nestor Bankumukunzi yabishikirije kuri no wa kabiri mu nama y'abagize ugo gwego inama yo kurabira hamwe ibyaranguwe n’ubwo gwego nyene mu kiringo c'amezi atandatu reka tumukurikire mu ntumbero yo kubategura neza kugira ngo bashobore gukurikirana bongere bashikirize ingene e, ibijyanye n'amatora biriko biragenda muri rusange n'ibyo twabasaba e, bibuke yuko ineza ya bose ariyo z'imbere imbere y'ibindi byose bishoboka Nestor Bankumukunzi asaba kandi abarongo inzego zitandukanye z'igihugu korohereza abamenyesha makuru mu kubaronsa makuru ivyo ngo vyofasha kugira ngo hatangwe inkuru zitari z'uruhande rumwe n'ubu nyene tumutege yompi amajwi yiwe tukayakesha mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga mu gihe umumenyesha makuru ariko arakora ntaba ariko arikorera ahubwo abariko akorera igihugu ariko akorera abo bose bakurikirana makuru babicishije Eh, muri icyo kinyamakuru aba akorera ni ngombwa rero yuko uwo wese afite amakuru yotanga yoheza akayatanga akayaha abamenyeshamakuru kuko iyo umuntu afite inkuru ntayishikirize ucumenga hari icyo yiyagiriza hanyuma iyo uri kurakora ibintu ni byiza kuheza ukabishyikiriza inzira nziza nayo yo kubishyikiriza ni uguca mu bimenyeshamakuru kuko abo bose uba uri kurakorera Ah, ni kuvuga cyane cyane nk'abajejwe kurongora ubuzi butandukanye ni ngombwa ko babwira ibyo uri kurakora kumbure n'ibyakugoye ugaheza ukabishikiriza ibyo rero nabyo bica mu nzira y'ibinyamakuru ni byiza rero yuko bose bafatira akarorero ko nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu bagatanga na ntaryo amakuru bakavuga ibyo bagejwe nyine biriko biragenda nk'uko nyine icubahiro nawe ahora abigira igihe cyose uko umwaka utashe aho aho ijambo igihugu bose umwe wese akaba arico yiyumvira eh, sinumva rero ingene turabandanya n'ano makuru nari nabibabwiye mu ntangamarara y'ano makuru nyene ikinogo rusange kimwe kiri ku mutumba bwoga agacimbiri muharuro ni muri komine gitega intara ya gitega nico cerekanwe n'umugwi w'igihugu wigengujeje kumenya ukuri no kunwanisha abarundi hari kuri uno wa kabiri aho uwo mugwi watanguza ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abahitanywe n'ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 ku mutumba wa bwoga muri komine gitega hamwe n'imitumba ya gisuru na na muto muri komine giheta intara ya gitega nyene uramatari w'intara ya gitega yasabye abagize uwo mugwi kubikorana ubwitonzi narijya ngo bafise amakuru ko ikibanza ca nyambeho muri gisuru hoba hari ibinogo byinshi by'abahambwemwo abantu benshi urongoye umugwi w'igihugu wigenga ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi akaba asaba abanyagihugu babonye ibyabaye muri ico gihe ko kwegera ko bobegera bakabaha amakuru ino nkuru tukaja kwigaruka ko mu makuru yacu yo kumugoroba turabandanya n'ano makuru miliyaridi zirenga igihumbi eh, n'amajana atanu z'amafaranga y'amarundi niyo nteguro y'amafaranga leta itekanya gukoresha mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ushira wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe bishyikirizwa n'umushyikiranganje w'ikigega ca leta ariko arasigurira iyo nteguro y'itegeko abashingamateka umushyikiranganje domisiyano ndiyo ku bwayo akavuga ko hamwe mu hamwe mu ayo mafaranga ari mu mahadabu ajanye na cyane cyane n'inyubako zidakurikije amategeko n'ababona inyubako n'abobona inyubako rusange muri eh, muri rusange zubatswe harenzwe uburimbi hatibagiwe n'uburyo buzokoreshwa mu gusitura izo nyubako kuvuga abantu bishingira amazu bakayubaka mu ibarabara bakarenza amaborne kuvuga ko ariko barigarurira amatongo ku ngufu uburyo bw'ibyegera by'umukuru w'igihugu bwategekanijwe hisunzwe igihe bazoba bari ko bararangura imirimo yabo mu kurindira ko habaho umushikiranganji wa mbere y'icegera kimwe cy'umukuru w'igihugu muri iyo nteguro y'ibwirizwa mu ntumbero yo gukingira inyubakwa rusange Fate nk’umurorero amabarabara aya matara ari ku mabarabara ibibanza byiza bisharije biba byarubatswe tubona hirya no hino bigenda biragongwa reka mbere ndetse no mu gukingira ubuzima bw'abakoresha ibarabara amande ahana amakosa aboneka ku batwara imiduga abantu n'ibintu yateguwe ku buryo tuzoza turamenya buri kwezi amahera yinjira yatojwe kuri ayo makosa iki cyagiyeho kugira ngo by'ukuri ibisanzwe biri mu yandi mategeko agenga ingene ibarabara rikoreshwa mugabo ugasanga abarundi barimenyereye guca hejuru y'amakanivo guca hirya no hino babumura ibi na biriya babigize akamenyero kubera ibyo bidahanwa ubu rero kugira umuntu amenye neza ko bihanwa azobirabira ku mafaranga ariko arinjira ingenagano ariko twumve neza intumbero nyamukuru y'ayo mande cyangwa y'ayo mafaranga azotozwa si ayo kugira ngo ikigega gusa kibomboke nayo kugira abantu bagire disipurine bagire icyo basonera gutyo disipurine igaruke ku mabarabara umushyiranganji Domiciano ndiyo ku bwayo akaba yari kwarabishikiriza mu nama nshinga nshingamateka kuri no wa kabiri aho rero yari kwaravuga ahazova amafaranga mu yazokoreshwa mu mwaka uza ko ari mu mahadabu ajanye na cane cane n'inyubako zidakurikije amategeko hamwe nabonona inyubako rusangi sabobona inyubako rusangi nkuko nempeje kubivuga kubibabwira muri ano makuru nayo ishyirahamwe rihurikiyemo amashengero ngo rigiye gufasha mu gutanga ibikoresho ku mashuri atandukanye haba mu gisagara ca bujumbura canke hanze hagati mu gihugu bishyikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu gihe ishuri nshingiro rya gasenyi ya kabiri ryaronswa ibyo bikoresho n'iryo shyirahamwe kuri uno wa kabiri abarongoye ayo mashuri yaronkejwe ibyo bikoresho barashima bakavuga yuko byari bigoye mu gushira mu ngiro impanuro zijyanye no kwikingira ikiza cya coronavirus abana barenga igihumbi n'amajana atatu igihumbi n'amajana abiri nako bategerezwa gukarabira mu ndobo imwe ni nkuru dukesha Ezekiel ndi kumwe nayo Ekofo Gasenyi ya kabiri iri nko ku kilometero uva ku ibarabara ry'igihugu nimero imwe benshi bita irya Bugarama abarezi cyo kimwe n'abaregwa bemeza ko bigishijwe ibijanye n'ikiza ca coronavirus ninge nabo cirinda kandi ko bariko bagerageza kucikingira umuyobozi w'iryo shure Moyizirariha avuga ko kuroswa ibyo bikoresho arakunguko kanini kuri iryo shure ifise abana barenga igihumbi n'amajana bahora bategerezwa gutonda ku murongo ku ndobo imwe kugira ngo bakarabe nayo Revel Rwigara Bizimana Silvestre umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu Burundi aribo batanze ibyo bikoresho avuga ko mu ntumbero yo kugira icyo batereye mu kugwanya icyo kiza cya covid cumi n'icyenda bagiye no kubandaniriza igikorwa nk'icyo no mu yandi mashuri yo mu gihugu hagati hambavu y'impanuro zitangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Agrippine Gwamiye umwigisha kuri iyo shuri ahanura abana ko bo kwirinda no guhanahana amabarafu buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu bucana ayandi y'amagara y'abantu nk'uko nari nabibabwiye kuvura indwara bita endometriose imwe mu ndwara ifatira mu gitereko ahanini ngo ni ukugabanya ububabare muganga gaburiyere nahayo yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi agasigura ko binashika eh, ko binashika ko hakorwa ibipimo muri bucana yandi herutse uwo muhinga akaba yarasiguye ko aba akaba yarasiguye yuko abakarigwa na endometriose ari abakenyezi bari mu myaka yo gusama agahanura rero ko mu gihe bumvise ububare burenze buguma bagaruka gupimisha ko batoba bafise indwara oneramuco bagiye hamwe boja baragira nka batatu cyangwa abana bakagira kimwe bakagikorera ko bose gifasha kumenya iyo ndwara kigafasha mbere no mu kuyivura iyo basanze umurwayi afise nk'ibibyimba mu nda biturutse kuri iyo ndwara urashobora kumubaga umuhinga kavuga ko ahanini baho umurwayi imiti itandukanye kugira bafashe uwo murwayi harimo n'ibinini bita pirire bisanzwe bifata abakenyezi bashaka gutandukanya ibyaro akemeza ko atangaruka bifise kubifata hariho imiti eh, y'ububabare iyo yo ni na myinshi akanini n'imiti batanga berekeje kuri iyo ndwara imiti rero bakoresha cyane cyane yerekeje kuri iyo ndwara ni imiti nk'uko muzi yuko zijya indwara ijyanye n'amahormone bimwe imiti yisukira mu mubiri igakoresha umubiri eh, hari imiti ibuza yuko ibyo bintu biba yuko ayo mahormone aguma yisukira eh, mu mubiri aya mbere bakunda gukoresha akoreshwa na benshi ni bwa bunini batanga mu gutandukanya ibyaro hakaba rero n'iyindi miti irenza gukora ngaho yo yihagarika burundu amera nk'uwaciye n'aho izimbye iriho n'ino irajya iraboneka iyo rero niyo miti novuga ko ari iy'akarorero eh, umukenyezi aguma aribwa mu nda ngo byiza yoja ku bahinga kugira barabe ko atabafise iyo ndwara umuntu aguma aribwa rero ubuzima bw’iyo bwose murumva yuko aba amerewe nabi cyane ibyo rero biratuma mbere ni ibihugu bitakaza mu buryo bwinshi mu kwivuza kurondera abaganga gupima izo ndwara imiti umuntu aguma afata gusiba ku kazi gukora buke iyo uri ku kazi biratangaza mbere n'ingene iyo ndwara usanga nk'ino mu bihugu by'iwacu usanga twe umenga nta kibanza tuyiha kandi ari indwara ifite ingaruka zikomeye hariho umuntu aribwa cyane cyane akaguma agaruka abaganga ashyikiriye bo kwiyumvira iyo ndwara kuba tukwiyumvira ngo arwaye inzoka ngo arwaye bamwe bakavuga bati ni umuntu yifiniye akoresha ariko usanga afite iyo ngorane iyo ndwara ngo ikaba ikira igihe umukenyezi aciye kuko igwara abari mu myaka yo gusama onera muco urakenuye ano makuru tuyabandanirize kuri ano makuru avunaguye ubushyirangange bwo kubungabunga amagara y'abantu bwatangaje kuri uno wa kabiri ko habonetse abandi bantu batanu bagendana umugera wa Corona n'aya mazu yo mu makaritiye ya kinyinya ya mbere n'iya kabiri mushasha ya mbere n'iya kabiri kabiri hamwe n'igice cya gaharawe zo muri zone ya gatumba muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura abandanya gutegwa n'amazi y'uruzi rusizi rwataye inzira amazu atari make akaba amaze kubomoka bamwe mu banyagihugu bakaba baraye hanze kukubura aho bakika umusaya abandi bakaba basabye indaro bikigendeka ubundi mugwi w'abanyagihugu bakaba baraye mu mashengero abandi mu nzu zitarahera kubakwa bita chantier mu gifaransa gushika n'ubu aya mazi akaba akiri kwaraza muri ayo makaritsiye ukwitegurira igikorwa cyo kwiyamamaza hamwe n'amatora nyizina nibyo byakoranije umugwi w'igihugu rero gutunganya amatora seni n'abazitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu ubw'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine kuri uno wa kabiri umukuru w'uwo mugwi akamenyesha ko mu ntumbero yo kugabanya amajwi azoba impfa gusa nk'uko byibonekeje mu matora y'ibwirizwa nshingiro ryo mu bihumbi bibiri cumi n'umunani ko hagiye guhindurwa urutonde rwahora rukoreshwa mu gutora kandi ko atakaramu izokoreshwa aya makuru twaje kuyagaruka ko mu nkuru zacu zo ku mugoroba ni naho none duce turangiriza ano makuru twari twabateguriye ariko kuba dufatiye mu nzira tubibutse yuko abantu batanu ari bo bahejeje gushikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ko banduye ikiza ca corona byashyikirijwe kuri uno wa kabiri abo batanu bakaba bavuye muri mu bantu ijana na mirongo icyenda na bafashwe ibipimo nayo bane mu bahora bagwaye iyo ndwara bakaba bajya gusohoka uno munsi kuko bakize urwego ruje rwo gucungira ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi CNC ruramenyesha rusaba ahubwo abamenyesha makuru ko bagakora bisunza amategeko n'akaranga mutima k'umwuga muri bino bihe Burundi bugiye kwinjira mu matora twabagenda gucana yandi y'amagara y'abantu mwavyumvise aho yaba yagiye ku ngwara ya endometriose yakoze Alphonse Kubwimana ikora amfasha mu bw'ivyuma makuru mwashikije na Emerick niyo nkuru mugira umunsi mwiza